Ontwaak, ontwaak, bekleer je met sterkte, Oesion, trek je sierlijke kleren aan, hoe Jerusalem, heilige stad. Want in je zal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Skit je los uit die stof, staan op, zet neer, hoe Jerusalem. Maak los die banden aan je hals, hoe gevangene, dochter van Sion. Want so sê die Heere, vir niks is jylle verkoop, jylle sal ook zonder geld gelos worden. Want so sê die Heere, Heere, en vroeger daar het my volk afgetrek na Egypte om daar as vreemdeling te vertoef, en Assyr het om sonder rede verdruk. Maar nou, wat vind ik hier? Spreek die Heere, want my volk is vir niks weggeneem, sy oorheersers maak geraas, spreek die Heere, en mijn naam word gedierig dier die hele dag gelaster. Daarom zal mijn volk mijn naam leer ken, daarom zal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek, hier is ek. Lieflik is op die bergen die voeten van om wat die goede boodschap brengt, wat vrede laat oor, wat goede tijding brengt, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hoor, jou wachte, hulle verhef die stem, hulle jebel allal saam, want hulle sien vlak voor hulle oor hoe die Heere terugkeer na Sion. Preek uit, jebel allal saam, pijnlope van Jerusalem, want die Heere het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Die Heere het sy heilige arm ontbloot voor die oe van al die nasies, en al die eindes van die aarde zal zien die heil van onze God. Vertrek, vertrek, gaan weg daar vandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig jylle, draaiers van die heilige voorwerpen van die Heere. Want jylle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vluchtelinge vertrek nie, want die Heere trek voor jylle uit, en die God van Israël is jylle achterhoede. Kijk, mijn knaag zal voorspoedig wees, hij zal hoog in verhewe, ja, baie hoog wil. Soos baie hulle oor die verstom het, so misvormd was sy voorkomst, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie, soos sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor om toe hou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gevaar.